Vëllezër të dashur, ja sot jemi në ditë festive, pra ditë e Bajramit, shfrytëzojmë rastin t'ju bëjmë për hajr juve Bajramin, gëzuar këtë ditë festive dhe e gëzofshim të gjithë Bajramin. Vëllezër të dashur, Bajrami është festë fetare e cila nuk përsëritet shumë herë, përpos se di herë në vit, pra ai fitër bajram dhe ki kurban bajram. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këto di festa i ka festu, plus e kemi ditën e xhumas si ditë e bekuar, ndërsa më shumë festa te muslimonët nuk ekzistojnë. Edhe pse në shumë raste na festojmë festat e huaja, po ja kjo është festa e jonë Kjo është dita e gëzimit të mbarë umetit islam, lusim Allahun dhul xhelal që kudo që gjinden musliman sot të jenë të gëzuar dhe të disponuar dhe duke prit ditë më të mira inshallah për mbarë musliman. Edhe pse nuk jemi në një gjendje aq të lavdishme, Megjithatë kemi të drejtë të festojmë, ngase kemi një botëkuptim tonin se muslimani në çdo rast duhet të jetë i disponuar edhe kur ka mirë, po edhe kur nuk është shumë mirë. Ngase Allahu dhul Xhelal na porosit të themi, kul len jusibena illa ma ketebe Allahu lena. Thuaj neve nuk na godit përveç asaj që Zoti e ka shkrua, pra edhe kur nuk është i rahatum, muslimani përsëri është i disponum dhe i gëzum, e sidomos në këto ditë, pra ditë të Bajramit, në këto ditë që mbarë muslimanët gëzojnë këtë ditë dhe e festojnë këtë ditë, musliman të solidarizohen një numër i madh lirisht të themi milion, 2 milion, 3 milion musliman sot janë s'bashku duke bon një ibadet madhështor ata të cilët gjinden në vendet e shenjta të cilët e kryin haxhin inshallah Zoti të gjithve ju pranon dhe shnosh e mirë në vatrat e veta kthehen pastaj një numër tjetër solidarizohen mes vete duke pre kurban Presin kurban ata që kanë, atyre që s'kanë ju ndajnë mishin e kurbanit, po e ndrrojnë mishin e kurbanit dashamirët mes vete të solidarizohen. E sidomos atyre që s'kanë, para se të vinë dita e bajramit, kanë nga dorën e mirësisë, kanë nga dorën e solidaritetit ndërvllazëror që Edhe ata që s'kanë që ndinë veten të varfur, edhe ato në këtë ditë festive të jenë të knaqur. Pra kjo është festa e muslimonit i cili e feston me ibadet. Pra festën e vet e feston duke madhëru Allahun dhul xhelal, duke ndihmu vllau vllaun, duke ja uru bajramin njoni-tjetrit, pra në këtë mënyrë festojnë muslimon. Muslimon nuk festojnë me të ndezme qirinj, nuk festojnë me pije t'alkoholit e me punë të tjë. tjera siç festojnë tjerët. Pra dallon festa e muslimanit nga festa e jomuslimanit. Dhe muslimani në këtë festë solidarizohet dhe përtërin dhe përkujton një ndodhi madhështore e cila ka ndodh me një pejgamber i cili është quajtur Ebul Enbija, baba i pejgamberve, Ai është Ibrahim alejhi selami. Pra është mirë të përkujtohet ndodhia e Ibrahim alejhi selamit, sakrifica dhe flijimi i tij, i cili është regjistruar në histori. Dhe duke përmend ndodhinë e tij, muslimanët bëjnë ibadet, lexojnë Kur'an dhe me Kur'an falin namaz. Ç'është ajo? tregimi se ç'ndodhi me pejgamberin Ibrahim a.s. dhe me birin e tij të cilin Allahu dhul xhelal në Kur'an e ka qujt sadikul va'd ai ka qenë i cili e ka zbatu premtimin pra ka qenë Ismaili pra vëllezër të dashur më lejoni që në pika të shkurta t'i rikthehemi kësaj ndodhie madhështore kësaj ndodhie të vetme në historinë njerëzore tjetërkujt kjo ndodhi nuk i ka ndodh dhe këtë sakrificë tjetërkush në historinë njerëzore nuk e ka bo Pra është Ibrahim a.s. gjyshi i pejgamberit sallallahu a.s. ngase Ismaili bir i Ibrahimit e prej lozës së Ismailit rrjedh pejgamberi ynë sallallahu a.s. E kush është Ibrahimi? Ibrahimi është ai pejgamber i cili i theu putat me dorë të vet dhe nuk u dakordu me adhurimin e putave e pastaj ç'bonë Mirëpo a e dogji Ibrahimin jo, ngase ia mori atë të drejtë ai që ia ka dhonë, e kush ia dha të drejtën zjarrit të djeg, kush ia dha këtë specifikë natyrën që zjarrit të djeg, Allahu dhul xhelal. E kush ia mori kur dashti ai, Allahu dhul xhelal. Si ia mori, i tha, O zjarr, bonu i freskët dhe shpëtues për Ibrahimin. Ti s'guxon me djeg, dhe atij që t'i thotë Allahu dhul xhelal s'guxon me bo, ajo punë nuk bohet. Dhe atë punë që të thotë Allahu dhul xhelal kun fe jekun, ajo bohet. Pra digj dhe zjarri djeg, mos digj dhe nuk djeg. Ngase çdo krijesë është nën urdhrin e Allahut Dhul Xhelal dhe e zbaton urdhrin e tij. Pra ky është Ibrahimi, i cili i theu putat, u hudh në zjarr, zjarri nuk e dogji. Pastaj ato e ndoqën dhe ai u distancu nga kufri, ku në mesin e tyre ishte edhe baba i tij, që përmendet edhe babai i tij, të cilin e luti Ibrahimi që të largohet të shporet nga adhurimi i idhujve, i putave, megjithatë ai nuk pranoi, e pastaj Ibrahim a.s. u distancu dhe tha, inni dhahibun ila rabbi sejehdin, unë, unë ndahem prej juve, dhe i drejtohem shpirtërisht Dhe zemërsisht Allahut xhel-le xhelaluhu Dhahibun, unë shkoj te zoti Domethënë, me qenien e tij Dhe me gjendjen e tij Dhe me shpirtin e tij I dorëzohet Allahut xhel-le xhelaluhu Dhe tha, inni dhahibun ila rabbi Sejehdin Unë i drejtohem Allahut Zotit tim dhe ai do të më udhëzon Dhe ai do të më ndihmon Edhe pse ishte i vetmuar E pastaj iu drejtu Allahut xhel-le xhelaluhu me një lutje Edhe pse ishte në moshë të vjetër i vjetruar në moshë dhe tha Rabbi hebli mines-salihin o zot dhurom një fëmijë nga të mirët një fëmijë të mirë Rabbi hebli mines-salihin o zot dhurom mu një evlat një fëmijë të mirë ngase nuk kishte lidhja as me të parët as kishte më pasardhës Dhe Ibrahim a.s. këtë fëmijë e quajti Ismail. Dhe e dashti, siç e don çdo prind fëmijën e vet. Felemma belega meahus-saje, kur fëmiu arriti moshën që veç të fillon ta ndihmon prindin, Siç dëshiron çdo prind që kur i rritet fëmiu, pret një krah, një ndihmë nga ai, dhe Ibrahim alayhis salami filloi të pret një ndihmë nga biri i vet. Mu në atë moment duke fjetur në gjumë porositet dhe i signalizohet se aj duhet të bëj kurban muqat gjalin e vetë, muqat Ismailin që s'ka qitër posti. E pastaj këtë sinjal, këtë urdhër, ngase andrat e pejgamberëve kanë qenë të vërteta, ngase shejtani nuk mund t'i paraqitet pejgamberit siç i paraqitet njerëzve tjerë, dhe andrën të cilën e sheh Ibrahimi e kupton si urdhër që me të vërtetë ai ta theri birin e vet. E pastaj iu drejtu djalit t'vet, të cilin e kishte t'vetmin edhe në moshë, vetë Ibrahimi ishte në moshë, tjetër evlad nuk kishte, mirëpo i sinjalizohet në gjumë, se ai duhet ta therë mu qat evladin e vet, qat Ismailin, të cilin mezi s'e ka prit që ai t'ia ngjat krahun t'i ndihmon, Mu më thuhet dhe mu më sinjalizohet në gjumë se unë ty duhet me të ther. Nga Allahu dhul xhelal më sinjalizohet dhe urdhërohem prej Zotit, unë ty me të ther kurban. Çka kishim prit sot na dikur, prej neve dikush, po t'i thot evladit vet qe këtë fjalë. E kishte shpall në gazet, në radio, në televizion, mblidhni shpejt lidhnie babin tim se u ka çmen. E çka tjetër, çka kishim prit tjetër send, sikur dikush t'i thot fëmijës vet, un jam urdhëruar prej Allahut me të pre. Edhe pse ne nuk kemi drejt të kemi urdhër, po shembull se neve Allahu dhul xhelal nuk na urdhëron se ne nuk jemi pejgamber, e ka urdhëruar pejgamberin e Allahut, mirë po ai si fëmijë, si e priti këtë urdhër Ismaili, E priti me këto fjalë. Ja ebetif'al ma tu'mer, setexhiduni insha Allahu mines sabirin. O babi im, ja ebeti, o babi im, nuk i tha o plak, siç ju thojmë në shumë raste ne babave tonë, ngase kur bëhmi baba, tani baba, babë mo, a dhim shtu rritemi pak, e tani mo, pasi bëhmi babë ne, atëherë babës, Pasi bëhen non, atëherë nonës, babës edhe nonës, mo nuk ju themi bab, ju thomi ato pleqt. E Ismail a.s. nuk i tha babës vet o plak. Po i tha ja ebetif'al ma tu'mer. Pra baba mbetet bab. Baba nuk bëhet plak për evladin kurnjëherë, ai është bab. Dhe nona mbetet non pa marrë parasysh sa Ado që të jetë plak? Pra, nga kjo e kuptojmë edukatën e Ismail a.s. se si paraqitet babës vet në këtë rast. Ja ebetif'al ma tu'mer, o babi im, ti vepro çka je i urdhëruar, edhe nuk hin të polemizon po jo andër, kush t'tha ty babë me më pre mu? A të tha zoti direkt? A të erdhi meleku? Jo. A të erdh në ondër? Hale ondër në të mbeshte? Jo. Pasi thot baba i vet unë, shof në ondër se ty duhet me të therë, ai mo në atë nuk polemizon. Në atë bised mo ato nuk e diskuton, por e pranon si urdhër prej Allahu Dhul Xhelal dhe i jep leje babës vet Po jo nuk e merr ato për vete si trimni, si pelivanllëk, e të thotë se babi im, po unë jam trim, unë duroj, s'ka problem, ti vazhdo, por ndryshe thot, ja ebetif'al ma tu'mer, babi im ti vepro çka je i urdhëruar nga Allahu, Setexhiduni insha Allahu mines-sabirin, ndërsa mu insha Allah do të m'gjesh durimtar, pra nuk e merr atë trimni për vete, as guxim për vete, po kërkon ndihmë prej Allahu dhul xhelal, që Allahu t'i jep durim Ismailit e mos ta turpnon babën e vet. Tash është vetëm duke u bisedu Ama kur ta shef thikën në dorë E kur ta shtrin baba djalin për toke U kur ta shef se me të vërtetë ky e ka marrë thikën dhe po do me e pre Ndoshta atëherë tërhiqet dhe thot jo jo Jo thash ama tash jo Prandaj kërkon që të jetë durimtar Prej Allahu dhul xhelal kërkon që ai t'i jep durim Setexhiduni insha Allahu mines-sabirin Felemma Eslema, Allahu dhul xhelal na e përcjell këto dhe thot, kur ata u dorëzuan, kur Ibrahimi e pranoi urdhrin e Allahu dhul xhelal, për ta realizu, dhe kur biri i vet iu dorëzu, duke pranu këto me knaqësi, subhanallah, o vëllezër të dashur, kjo nuk i ngjan asaj trimnisë në front, trimnia në front është diçka tjetër, nuk ashtë si kjo, Ngase ajo hudhet njeri në front, merr pjesë në luftë, e vras armikun, më vret, s'më vret, hihet në luftë kështu me një guxim, me një bindje te Allahu dhul xhelal se nëse vritet, ai shkon shehid, mirëpo disi nuk është në këtë gradë të durimit, ngase kjo është kështu një dorëzim total i plotë, I ngadalshëm me bindje, jo me eufori. Ju keni parë nëpër mitingje, nëpër demonstrata, njerëzit i kaplon euforia dhe i nxehet gjaku dhe huxhum, hudhet. Por kjo disi është diçka tjetër, ngase kjo bëhet me qetësi, me bindje, Baba dakordohet dalngadal me bindje ta pret djalin, djali dakordohet për hir të Allahu dhul xhelal dhe për ta zbatu baba i tij urdhrin dhe ai dorëzohet dhe Allahu dhul xhelal thotë felemma eslema. Kur ata u dorëzuan dhe nga kjo shprehje vjen fjala islam, Islam çka don të thotë, o vëllezër të dashur? Nuk don të thotë Islam në atë mënyrën deklarative, gojore, por Islam don të thotë muslimani t'i dorëzohet Allahu dhul xhelal në ato punë që ai e ka urdhru dhe t'i dorëzohet Allahu dhul xhelal të largohet nga ato punë që e ka ndalu këtë kuptim e ka fjala islam dorëzim total i je dorëzu Allahu dhul xhelal pra këta i janë dorëzu Allahut felemma eslema kur këta iu dorëzun Ibrahimi për ta realizu urdhrin e Allahut, Ismaili për ta pranu urdhrin e Allahut, pra eslema, u dorëzu, ue tel-lehu lil xhebin, dhe kur baba djalin e lëshon për toke, dhe një anën e ftyrës ia ven n'tokë, dhe thikën n'dorë, dhe ka ardhë momenti tash kjo u dorëzu, puna ka mbet vetëm çka, Çka mbeti prej kësaj? Dorëzim total, pranim, guxim, pranim me bindje, me respekt ndaj Allahut dhul xhelal dhe nuk mbeti më kurgjë këtu jashta se të dirdhet gjaku dhe të del shpirti prej trupit. Kjo mbeti më puna u kry. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadaynahu an ya ibrahim kad saddaqta ru'ya. Në qat moment kur ia avron thikën birit t'vet, Dhe kur thika nuk e pret, pse nuk e pret thika? Nga natyra e thikës është e mpreht, thika ta pret mishin. Thika pret gjëra më të forta se mishin, mos të flasim për një lëkurë të një fëmijës, për një lëkurë të një fëmijës duke u rritë. Që s'ka shumë problem. Mirëpo kur këta u dorëzun, s'bashku dhe urdhrin e Allahut dhul xhelal e pranun me bindje dhe sinceritet i tha thikës mos e pre qaj që i tha zjarrit mos e digj kush i tha zjarrit mos e digj Ibrahimin Allahu dhul xhelal tash kush i thotë thikës mos e pre Ismailin Allahu dhul xhelal pra nuk e preu thika fëmiun Rrin n'kam në ruku, n'sexhde në tehijat, baras me ty, po nuk ka marrë abdes dhe s'e ka bo nijet për namaz. A vlen ajo lëvizja e atij diçka? A vlen? Po qe edhe aj u ngrit, ra, u ngrit baras me ty, po nuk vlen kurgjo, a di pse, se nuk e ka bo nijet që qato ta boj për Allahun dhul xhelal. Pra lëvizja nuk vlen, gjaku nuk vlen, mishi nuk vlen, Kënaqësinë e Allahut Dhul Xhelal nuk e arrin as gjaku, as mishi, por ato e arrin qëllimi dhe nijeti juaj dhe sinqeriteti. Çka kishit thonë ju vëllezër të dashur? Nëse një njeri e blen një ka një bik 5-600 kile, 700 kile një bik të madh. E blen dhe e merr ato e hecën nëpër lagje, nëpër katund dhe shikon a e shohin njerëzit dhe ju kallxon se sa e ka ble dhe ju kallxon se e ka për kurban dhe pret të thonë njerëzit se sikur ky kush nuk ka ble kurban dhe qëllimin e ka të lavdrohet një tjetër e ka ble një dele të vogël saqë t'i plotësojë kushtet e kurbanit E ka marrë msheft ato mos ta shofin njerëzit dhe fi sebilillah. Direkt për Allahu dhul xhelal e ther, cila vlen më tepër. A qaj ka u që e ka qëllimin njeriu të lavdohet, a qajo dele e vogël që e ka qëllimin vetëm për Allahu. Subhanallah. A? Innemal a'malu binnijat, pra punët vlerësohen sipas nijetit. Nëse ai e ther një kurban të madh edhe qëllimin e ka të lavdrohet, ai tjetri një të vogël e ther për po qëllimin e ka Allahut t'i afrohet, cili është ma i vlefshëm? Qaj me të cilin qëllimi është te Allahu. Ai që është qëllimi te lavdërata, ai me të s'ka kurgjo. Pse? Len jenalallahe luhumuha, ue la dimauha. Nga se knastin, razilëkun, ta therje birin e vet, nga se ai nuk e kish qëllimin që ta len Ibrahimin pa evlad, por e kish qëllimin ta sprovon Ibrahimin se cilin e don më tepër, Allahun apo evladin. Kishte sprova, kishte provimi, cilin e don më tepër, namazin apo gjumin. Cilën e don më tepër, Allahun apo pasurinë? Ky është qëllimi te Allahu dhul xhelal. Kur ai ia vnoi thikën dhe thika nuk e pret, Allahu dhul xhelal çoi një melek dhe i tha Ibrahim alejhi selamit: "En ja Ibrahim, kad saddakte ru'ja." O Ibrahim, ti realizove urdhnin e kryte. U kry puna. E si u kry puna? Ai ondër çka pa? Ai ondër pa dhe qe i urdhëruar ta pret djalin. A e preu? Jo nuk e preu. E pse i thot Allahu dhul xhelal kad sadakte ruja? U kry puna. Po u kry puna o vëllezër. Po si u kry puna përderisa nuk e preu thika? Dhe djali nuk u ther, nuk u bo kurban. O vëlla i dashur, u kry puna me nijetin dhe me qëndrimin dhe me vendimin që mori Ibrahimi, puna u kry. Innemal a'malu binnijat, puna u kry te muslimani kur ta bëjë nijet, sinqerisht dhe me bindje, Allahu dhul xhelal e ka pranu edhe nëse ai nuk e ka kry, nëse nuk i asht mundësu ta kryje, çka tha pejgamberi sallallahu alejhi ve selem, kur bënte tavaf, çka ju tha muslimanve, tha, sa prej muslimanve, prej vllezërve të juve, nuk janë me ju fizikisht, Po ata me ju janë shpirtnisht edhe ato janë në tavaf. Subhanallah. Sa muslimon o vllezër të dashur, që nuk janë sot në ato vende me trup, po janë me shpirt. A? Pra nijeti, vendosshmëria dhe sinceriteti. Një muslimon kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kishte vendos që ta çel një bunar me një vend kishte vendos ta çel një pus që t'pijnë njerëzit ujë Mirëpo nuk iu dha mundësia, dhe sa herë që kalonte pranë atij vendi thoshte, O Zot, ma mundëso që unë ta çeli një bunar që këtu një pus e të pinë njerëzit ujë, o Zot, ma mundëso. Po që Allahu dhul xhelal nuk ja dha një ditë duke kalu pranë atij vendit, pa njerëzit po pinë ujë. Kur i pa se po pinë ujë u afru dhe u mërzit dhe tha, kush bre? Subhanallah. Kush ja zu vendin me këtë hajrat? Sikur neve kur dum të blejmë diçka kur e shofëm e ka shit filoni, kahar bohmi. Kush bre paska ble? E ky as'hab u bo kahar, u mërzit se dikush ja ka marr sevapin. Tha kush? Thanë filon jahudia. Jahudia ka desh të bojë naj një bamirësi t'veten, e ka çel një bunar, të pinë njerëzit ujë. Ky shumë u pikllu dhe shkoi te pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem dhe tha, ja Resul Allah, në qatë vendi që donja unë ta çeli një bunar që të pinë njerëzit ujë, ma kish zonë vendin një jahudi e kish çelë bunarin. E unë tha e pata sinqerisht nijetin, Mirëpo s'mu mundësu, çka tha pejgamberi sallallahu alaihi sallam, këtë rast tha, nijetul mu'mini khajrun min amelihi, tha nijeti i besimtarit, që s'ka mund ta realizon, është më i vlefshëm te Allahu dhul xhelal, se puna e çifutit, e atij që nuk ashtë musliman. Pra nijeti i muslimonit, ama njoni thotë, unë shumë boj nijet, po qëta një boj, ai veç e bon nijet, jo, jo, nijet me vëmendje dhe me bindje, Po nuk i mundësohet ajo shpërblehet për, për ato te Allahu dhul xhelal. Pra vllezër të dashur, Allahu dhul xhelal çoi një melek e i thot, en kad sadakte rruja, en ja Ibrahim, kad sadakte rruja, po o Ibrahim, ti e realizove, urdhri u kry, e çka u kry o zot, Ti mo urdhërove mu ta pres djalin. Unë djalin s'e preva. Djali u dorëzu, edhe unë u dorëzova, edhe thikën fyti ja vendova. Mirëpo nuk e kryta urdhrin. Allahu dhul xhelal thot urdhni u kry. En kad sadakte rruja. Wa fedejnahu bidhibhin adhim. Dhe Allahu dhul xhelal e zavendësoi kurbanin djalë me një kurban tjetër ja pruni një dash nga e pruni Allahu ai din nga t'ia bjen muslimanit ai din me çka e zavendëson besimtarin ja pruni një dash pranë vetes dhe Ibrahim a.s. e theri dashin Kurban në vend të djalit. E zavendësoi Allahu dhul xhelal fëmijën me një dash dhe prej atij momenti u kri puna Ibrahim a.s. Allahu dhul xhelal thot kedhalike nexhzil muhsinin na kështu i shpërblejmë të mirët ata që kanë vendosi ata që kanë qëndrushmëri dhe ata që janë të bindur ndaj Allahu dhul xhelal mos hamenden si ta boj këto, si ta jap zeqatin, si ta pakoj pasurinë, si t'i ndihmoj fukarasë, si ta boj këtë, mos u hamendo muslimon, se Allahu dhul xhelal ta zavendëson ato, tonë, pasi e zavendësoi djalin e Ibrahim a.s. me një dash ka nuk e mendoi Ibrahimi, as nuk e priti, por ato ja çoi Allahu dhul xhelal. Kedhalike nexhzil muhsinin, na kështu i shpërblejmë të mirët. Innehu min ibadinel mu'minin, nga se ai ishte nga robët tonë besimtar. Dhe kështu i shpërblen Allahu dhul xhelal besimtarët. Pra ki ishte besimtar dhe besimi duhet të vërtetohet me punë o vëllezër të dashur. Kështu Ibrahim alayhis salam e vërtetoi në praktikë pa hamendje, pa polemikë, Pa diskutim, as baba, as djalë. As baba nuk ju drejtua Allahu dhul xhelal o zot, po si unë ta theri, ti pse ma dhae mu këtë evlat, unë kur ta lipa, kur thash rabbi heb li mines salihin, o zot më jep një evlat të mirë, ti ma dhae ma dhurove, dhe më tregove Se ai do të jetë prej të edukumve dhe me të vërtetë ai ke i edukum që babën e vet aspak nuk e kundërshtoi e luti Allahu dhul xhelal që ai ta ndihmoj dhe t'i jep durim dhe ta forcoj që babën mos ta turpënoj e atëherë çfarë domethonje ka të ma falish një evlat ta rriti kur unë të pres ndihmën prej tij Ti të më thush there, çka ka prej kësaj o zot? Ibrahim a.s. nuk i hini kësajt polemike, nuk i hini kësaj telashje, nga se Allahu dhul xhelal, kur thot bane o muslimon u kri, nuk ka ti pse, pse ta prishi gjumin bash në momentin ma të mirë, pse bash sa bona pak pasuri të ndaj për fukara, pse bash kur e bona këtë ta boj kështu, se Ibrahim a.s. nuk pati kështu diskutime, Kështu polemika, por Ibrahim a.s. u dorëzu, edhe vetë biri i tij u dorëzu, dhe Allahu dhul xhelal këtë e pranoi të kryer dhe e zëvendëson me një kurban, dhe prej atij momenti mbeti kurbani sunnet i Ibrahim a.s. dhe mbeti kurbani trashëgimi e Ibrahim a.s. dhe pejgamberi sallallahu a.s. theri në jetën e vet kurban, në një rast i theri dy kurbana. Njonin tha o zot këtë për mua dhe familjen time, a tjetrin e theri tha o zot këtë për fukarat e umetit tim, pra për fukarat, ndërsa për pasunikët, ata duhet të therin deve, therin kurban, pra përtërijnë sunetin e pejgamberit sallallahu aleyhi sallam dhe të Ibrahimit aleyhi sallam. Ato që kanë pra therin kurban. Ata që kanë pas obligim kanë shku në haxh. Ato që s'kan bëjnë lutje, bëjnë istighfar, falin namaz, i luten Allahu dhul xhelal dhe Allahu dhul xhelal lutjet e tyre i pranon dhe i luten vllau për vllau. Ai që ka ndihmon, ai që nuk ka lutet, pra bën dua. O vëllezër të dashur. Pra koha afrohet të mbaron. Na nuk e zgatim tepër. Nga se këto fjalë inshallah le të jenë për Allahun dhul xhelal dhe këto përcjellje të kësaj biografie, të kësaj historie, të këtij pejgamberi të bekuar, në çdo kurban bajram na përtrihen që ne të marrim mësim nga kjo ndodhi, Dhe të mendojmë një herë ne kështu vetë me vete të themi subhanallah. Allahu dhul xhelal këto njerëz i ka lon shembull për musliman. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shumë raste këto i ka përmend. Sidomos Ibrahimin alaihi salam. Dhe në salavatin tonë Kur na falim namaz, kur lutemi për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që Allahu ta fal dhe ta mëshiron dhe ta gradon dhe kur themi Allahumma salli ala Muhammed O Zot fale Muhammedin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Muhammed dhe familjen e pejgamberit kema sallejte ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim mu ashtu si e ke fal dhe e ke nderu dhe e ke ngritë Ibrahimin alayhis salam dhe familjen e tij, pra ka një lidhshmëri të ngushtë në mes pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberit Ibrahim alayhis salam. Në mes pejgamberit ton dhe Ismail alayhis salam. Dhe mu aty ku bëhet tavafi, dhe mu aty ku kryhet haxhi, bëhet tavafi rreth asaj shtëpie të cilën pastaj, pasi Allahu dhul xhelal e shpëtoi Ismailin nga therja, e zavendësoi ata me një dash, me një kurban, pastaj Allahu dhul xhelal e urdhëroi që Ibrahimi bashkë me djalin e vet të ndërtojnë tempullin e shenjtë, ta ngritin pra qaben dhe ata e ngritën qaben. Baba bashkë me birin, me qat evlat të therur kushtimisht, me qat kurbanin, të cilin veç e kryti aj detyrën, me qato e ngritën qaben dhe Ibrahim a.s. i bon një dua, bon një lutje pranë qabes për mbarë njerëzimin e sidomos për umeti Muhammedin, e qajo qabe e bekuar pas një kohë u mbush me idhuj me puta, me qasi puta të cilët i pat thy Ibrahim a.s. I pat thy Ibrahim a.s. Kur e pa se ato pranë tyre kanë ushqimin po nuk hanë Dhe putat idhujt nuk hanë Dhe aj çka boni e la te tekulun Tha nuk hani dhe i thej Qato putat të cilët i thej Ibrahim a.s. U përtri edhe njëherë idhujtaria Dhe qat qabe të cilën e ngriti Ibrahim a.s. Mushrikët e mekes, arabët, e mbushën me puta Treqind e gjashtëdhjetë puta i shtinë mbrenda në qabe, në qaben e bekuar, e pastaj, pejgamberi sallallahu alejhi ve sallam, pasi e çliroi qaben, pasi e çliroi meken, e çliroi qaben, dhe qato 360 puta dhe aj i thej sikur gjyshi i tij Ibrahim a.s. dhe e pastroi përsëri qaben nga idhujtaria dhe prej atij momenti e kësaj dite dhe deri në ditën e kiametit, inshallah qabja të mbetet e pastër nga çdo idhujtari, po qabja të mbetet e pastër dhe të adhurohet vetëm Allahu Dhul Xhelal nga ai vend i bekuar, ka i cili na kthehemi çdo herë kur falim namaz, kur i lutemi Allahu Dhul Xhelal lutjet tona, pra kthehemi. i ka kibla, kthehemi ka qabja, lusim Allahun dhul xhelal që të kthyrit ka qabja të na e bon nasip gjithmonë të falim namaz dhe Allahut andej t'i lutemi, lusim Allahun dhul xhelal që muslimontë kudo që gjinden të jenë më rahat se sa jonë dhe Allahu dhul xhelal nga çdo kurth, nga çdo qëllim i keq që tentojnë dhe mendojnë njerëzit që këtë din ta sakatojnë, këtë din ta ndërprejnë, këtë umet, Ta dobësojnë edhe pse janë dobsu nga vetvetja, ne lusim Allahun dhul xhelal, çdo tentim dhe qëllim i keq që mendohet dhe tentohet për umeti Muhammed, Allahu dhul xhelal, atyre atë fuqi që posedojnë t'jau kthen dhe mes vete helaq të bëhen. Lusim Allahu dhul xhelal, Ato njerëz, ato familje që nuk e kanë familjen truç, disa i kanë n'gurbete, dikush e ka ndonjë të sëmur, na lusim Allahun dhul xhelal që të sëmurit tonë Allahu t'i shëron. Ato që i kemi në gurbet, inshallah, dhe ato të jenë mirë, edhe mes vete të komunikojmë dhe bajramin t'ja urojnë. E sidomos sot ditë feste, ditë gëzimi, mos të mbetet dikush vëlla i dashur që me vëllaun e vet të mos bën bajram. Duke thonë jemi të hidhëruar. Ata njerëz që nuk bënë bajram vla me vla, ata nuk falen as natën e kadrit, as ditën e bajramit. Ata njerëz që nuk ja urojnë bajramin njëni-tjetrit, ndoshta ka në mesin tonë, ndodh shumë herë, siç ndodh te njerzit, që hidhërohen njerzit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, kur dy muslimon hidhërohen, ma i miri i tyne është ai që fillon me selam, dhe ja uron bajramin vëllaut vet, dhe i troket në derë dhe i thotë vllaut vet selamu alejkum urime bajramin edhe, edhe raste tjera jo të pret vetëm bajramin po sidomos bajramin pra këto ditë festive pasi e falim bajramin dalim prej xhamije shkojmë në shtëpiat tona bëjmë bajram me familje Therim kurban, kush ka ther kurban, kush ka ble kurban dhe e ther kurbanin ngase kurbani theret vetëm pasi të falet namazi i bajromit dhe ai që ther kurban është mirë që sot në formë të agjerimit deri atëhere domethonë mos haje derisa ta ther kurbanin dhe nga mishi i kurbanit ta ketë ushqimin e parë të kësaj të kësaj dite pastaj ndan kurbanin siç e kemi spjegu mishin e kurbanit në tre pjesë një pjesë e mban për vete Një pjesë u ndan fukarave në formë të sadakasë, një pjesë u ndan miqasisë e akrebave në formë të dhuratës, të hedijes. Ka mundësi të bëhen ndryshime, nëse nuk ka nevojë për vete, mund të ma tepër të ndan të varfërve e akrebave. Nëse është vet i varfër, ka mundësi të ndalje pak më tepër për familje, e më pak të ndaje, e kështu me radhë. Kurbanin është mirë, çdokush ta therje vetë me dorë t'vet. nëse ka mundësi, po nëse jo, bare të jetë prezent kur të theret kurbani, se kështu ka vepru pejgamberi sallallahu alaihi sallam, kurbanin e ka therë vetë, ndërsa fatimja e cila s'un e ka therë, i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi sallam, o fatime, merr pjesë në prezento në therjen e kurbanit dhe mos harrose Me rënien e pikave të gjakut të kurbanit tënd të falen gjunahet ty. Pra falen gjunahet e atij që ther kurban. Falen gjunahet, jo haket e huaja, jemi kuptu, pra është mirë kurbani të theret me dorën e vet, ai që nuk ka mundësi bare të prezenton në therjen e kurbanit dhe pastaj ndahet mishi siç e spjegum dhe nuk e harroj fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur e piti Hazreti Aishen o Aishe tha sa ka mbet prej kurbanit çka ka mbet Ngase e ndau pejgamberi mishin e kurbanit, e pyti, nuk e mor kandarin në tresh ta dajë domosdo tre pjesë, ajo është një formë mustahabit, po ka mundësi të ndahet edhe më tepër, e pyti Hazreti Aishen, Aishe, çka ka mbet nga kurbani, tha ja Resulallah, ka mbet vetëm një krahror, domethonë e ka nda krejt, ka lonë vetëm pak, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha Aishe gjithë paska mbet vetëm qaj krahrori s'paska mbet do të thotë ato që e ka dhon ajo ka mbet për n'ahiret Do të thotë ka mbet si sevap. Ajo tjetra hahet, harxhohet. Megjithatë ka mundësi dhe është e lejuar edhe të hahet nga kurbani edhe të ndahet inshallah Allahu dhul xhelal ato që therin kurban jau pranon ato që s'kanë inshallah n'të ardhmen jau mundëson pra e puna e parë që bëhet mbas namazit është therja e kurbanit E disa njerëz, disa xhematë nga mosdija, na kemi për qëllim o vëllezër ta përmendim sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se cila është sunet? Suneti është mbas namazit të theret kurbani, a jo mbas namazit të shkojnë te vorrezat. Se disa njerëz shpejt mbas namazit herët shkojnë te vorrezat e pastaj ma vonë ndoshta e lon kurbanin për nesër se sot ka shku te vorrezat. Nuk është në rregull. Kjo nuk është në rregull. E rendi është therja e kurbanit. Vizita e të vdekurve ditëve të Bajramit nuk është fort e pranuar, ngase të gjallët kanë Bajram, të vdekurit Bajram e kanë tan vitin, mirëpo disa njerëz kursejnë të shkojnë tan vitin e lënë vetëm për Bajram. E vizita vetëm për Bajram nuk është mjaft për prindët, për vëllazërin, për dashamirët. Pra vizitat bëhen jashtë Bajramit, ndërsa ditëve të Bajramit bëhen vizitë të gjallët. Bëhen vizitë akrabaja e babës e nënës e kështu me radhë. Pra këto janë disa rregulla të cilat duhet na t'i përmendim dhe ju duhet t'i zbatoni. Lusim Allahun dhul xhelal mbarë punët e mira që bëjmë Allahu të na i pranon. Inshallah Allahu dhul xhelal mbarë muslimanëve dhe neve namazin, kurbanin, ibadetin që kemi bo inshallah Allahu na e pranon dhe inshallah Allahu kudo të gjenden muslimanë këtë bajram inshallah e bën ditë festive